الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmetullahi aleyh Mücdet isimli büyük hadis kitabında ortası şerifini tercih etmiş. Biliyorsunuz Abdullah bin Amr bin Aras ashabının gençlerinden biri dört tane meşhur Abdullah'tan birisi olduğunda bu dört Abdullah'a Eba'i'ye Eba'i'ye Muhammed'in Abdullah bin Birisi ikinci halife, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer Efendim Birisi daha var. Bu Abdullah bin Amr bin As Amr bin As'ın sahabeyi Kureyş'in büyüklüğünden de Mısır'ın fatihidir. Mısır Fethi'nin kuruluna Musa Aleyhisselat'ta kabul Mısır'da Kargın'ın merkezinde Tuzla Fethi'nde şehir Fethi'nde iç kalemi Fethi'dir. Oğlu Fethi'dir. Allah'a konuşmalar olsun. Bunları ziyaret

Thank you. Bir tasavvur oldu mu? İyi işine Ve ithal, berber, iyi işler yaptığına amin. İmanı tam oluyor. Örnek bir Müslümanın, tam bir Müslümanın bir işe bak. Doğru sözlü, doğru işi tam bir Müslüman diye örnek bir Müslümanın imanı tam oluyor. Velisalar imanı tam olduğu zaman hakkıyla imanın bir zamanda kalpler cennet, cennete girer. Demek ki doğruluğu kademe kademe insana sahibi güzel şeyler kendine layık bir kurtarma gelir. Cennete girmesine sebep oluyor onun için. Cennete göre amel doğru olur. Amel ve yönetim işini Amel yapmaları amel